kuondoka duniani kujiandaa na kifo hii ndio unwani yetu biidhni llahi tabaraka wa taala ونسال الله التوفيق والثبات نتنموomba Allah تبارك وتعالى atupe tawfiki na kuthibiti bila ya shaka yoyote maandalizi ambayo Allahu Jalla wa Ala ametuandaa sisi ni kuondoka katika dunia hii Hivyo ndivyo ambavyo Allah ametuandaa, ametuonesha katika kitabu chake kitukufu kwamba hapa sio pahala pa sisi kuwa tumefika, lakini pako pahala pengine huko ndiyo kituo cha milele binadamu hapo anakuwa amefika hapa tulipo ni pahala tu pa sisi kufanya maandalizi kwa ajili ya kuyapata yaliyo mazuri katika yale ambayo ameandaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule atakayefanya vizuri katika kituo hiki cha dunia na bila ya khiana bila ya kuficha chochote Mola wetu ametueleza wazi wazi kwamba hapa ametuweka kwa lengo la kutujaribu kwa lengo la kututahini atakayefanikiwa kufanya vizuri na yeye Allah ameandaa makazi mazuri na atakayefanya vibaya na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa makazi mabaya kwa hiyo chaguzi ni lake mja ataishi vipi katika ardhi hii kwa wema na kumridhisha Mola wake na Mola wake ameandaa wema kabisa na kumridhisha mja wake kwa vibaya na kumkasirisha Mola wake na Allah ameandaa mabaya yenye kumkasirisha na kumuudhi mja wake tunamuomba Allah atupe taufiki juu ya hili la kuondoka katika dunia Mola wetu ametamka waziwazi katika maneno yake kullu nafsin dha'iqatul maut kila nafsi ni yenye kuonja kifo wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyamah na bila ya shaka yoyote mtalipwa malipo yenu siku ya kiyama faman zuhziha anin nari basi yoyote yule atakayeokolewa na kuingia motoni wa udkhila aljanna akaingizwa peponi faqad faza kwa hakika huyo amefaulu amefuzu wama alhayatu dunya illa mataul ghurur, na wala si lolote si chochote maisha ya dunia isipokuwa ni starehe zenye udanganyifu ndani yake. Nadanganyika tu kidogo, miaka tu 50, 60, 70, 80, mia insha Allah, lakini mwisho wa habari ni kuondoka. Almautu hatmun lazimun, kifo ni jambo lililohukumiwa na Allah la lazima alina khiyari la tamna'u anhu hasanatu alqila'i umadhubuti wa ngome au nyumba anayoishi mtu haizuii kitu kwamba yeye asiondoke katika dunia wala yahulu dunahu alhijabu wala kizuizi chochote ambacho mwanadamu anakifanya iwe ni dawa matibabu na chochote haizuii kwamba yeye asifu wala tarudduhu alabwabu wala mageti makubwa mazuri milango madhubuti haizuii kifo kwamba kisimfike mtu kuwa vyovyote utakavyokuwa unalindwa una umadhubuti wa ulinzi una mageti una electric fence popote pale mlipo majengo madhubuti mlionayo walinzi na kila kitu Allahu jalla wa ala anatuambia ainama takunu yudrikkumul maut popote pale mtakapokuwa kifo kitakukuteni tu muwe katika majumba mazuri muwe katika vyeo vizuri muwe katika nafasi mlizo nazo popote pale mtakapokuwa aina matakunu yudrikumul maut popote pale mtakapokuwa kifo kitakukuteni kadhalika vile vile mbele ya maneno hayo akasema walau kuntum fi burujin mushayyada hata kama mtakuwa katika majumba madhubuti muda ukifika mtakwenda tu kuwa katika dunia hii utakavyokuwa kuwa profesa kuwa waziri kuwa mwalimu kuwa una cheo chochote una maguvu mnyonge dhaifu Allahu jalla wa ala anasema qul fadra'u an anfusikumul maut sema Muhammad waambie fadra'u an anfusikumul maut jikingeni basi kifo kisikupateni in kuntum sadiqina ikiwa nyinyi ni wakweli na maprofesa na wataalamu na kila kitu ambao wanaweza kumuokoa mwanadamu na hali zozote alizokuwa nazo fadra'u an anfusikumul maut zikingeni nafsi zenu na kifo hii ni challenge ambayo wanaitoa Allahu jalla wa ala huonesha kwamba binadamu no way ni lazima tu atarejea kwa Allahu jalla wa ala kutaka au asitake vyovyote utakavyokuwa katika dunia hii uwe una mapesa uwe huna mapesa una maguvu na cheo una elimu una taaluma إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم الله جل وعلا يتوانبيا كفو أمباتهم وككمبيا فإنه ملاقيكم حقيقة هيتو كي كتاكوباتيني تو أم نجيا يكوكو يبوكا إنه لابد من استقرار هذه الحقيقة حقنا بيبي kutulia jambo hili katika akili ya kila mtu uhakika huu haqiqatu أن الحياة fi hadhihi الأرض موقوتة uhakika ya kwamba uhai katika ardhi hii ni kitu kilichowekewa muda maalum haya yote tunayaona kila siku tunasindikiza maiti tushahudhuria vifo kadhaa tushawazika tunaowajua na tusiowajua uhai tunaoishi katika dunia umewekewa muda maalum kila mmoja ana time yake ambayo Allah amemkadiria tokea kuzaliwa kwake mpaka kuondoka katika dunia time hii ambayo Allah amemkadiria kila mmoja wetu madhumuni yake Allahu jalla wa ala ni sisi kumwabudu yeye kama alivyosema katika suratu dhariyat wama khalaqtu aljinna insa illa liya'budun sikuumba majini na wanadamu ila waniabudu kwa hiyo time limit tuliopewa katika dunia kila mmoja wetu madhumuni ya time hiyo ambayo umepewa wewe ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo final day ikifika, utakwenda kuwa judged kwa hii time uliopewa. Umemridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, umeshughulika naye, umeshughulika na dini yake, umeshughulika na yale aliyokuja nayo mtume wake, au ulishughulika kukushughulika na vitu vingine vikakutoa kwenye target au katika lengo ambalo Allahu Jalla wa Ala amekuwekea katika dunia hii wakati ndicho kitu muhimu mno cha maandalizi ya siku hiyo kila mmoja wetu sisi tunaona kwa ajili ya malengo maalum uliyokuwa nayo una spend muda mwingi mno kuweza kuyafikia kila mmoja wenu yuko hapa yuko university anasoma ana malengo ama awe mwalimu au awe na cheo fulani au akitoka hapo awe na kazi lakini ukiangalia nyuma amespend muda mwingi mno katika kufikia hapa bado hajafika lakini ana miaka aliyokata tangu nasa ana miaka amekata primary ana miaka amekata secondary sasa yuko university bado hajafika kwenye lengo lake miaka yote hii pengine anatafuta jambo tu mafanikio fulani katika uhai wa dunia na pengine huyu hajasoma dini kama alivyoisoma hii anayotafuta kitu fulani katika uhai wa dunia hajaspend miaka anayospend hivi sasa kwa ajili ya dunia yake kwa ajili ya hiyo kazi anayoitarajia kasha spendi miaka mingi na hajui atafika au hafiki kwenye hilo lengo lake lakini yako malengo ambayo Allahu Jalla wa Ala ameyaweka anataka mimi na wewe tuyafikie haya yanahitaji more time kuliko time unayospendi katika dunia yako ili Allah aridhike ili Allah akubali kwa hiyo time hii tulionayo ndio time ya kuandaa mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kughafilika na kuutumia muda huu vibaya ndio hasara ambayo unajiandalia mwenyewe siku utakayokutana na Allahu jalla wa ala يقول الحسن البصري التابعي الجليل تابعي mmoja anaitwa Al-Hasan Al-Basri yeye huyu ni mwanafunzi elimu yake ameisoma kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika matunda ya taaluma aliyoyapata amekuja na maneno haya akiwa anamuhusia binadamu anasema ya adam ewe binadamu innaka anta ayyamu wewe ni siku tu kadhaa innama anta ayyamu binadamu wewe ni siku tu kadhaa zikifika siku hizo zikikamilika siku hizo utaondoka tu innama anta ayyamu fa idha dhahaba yawmuka ikiondoka kwako wewe siku moja tu kama watamani kesho ifike na jambo lako ufanye idha dhahaba yaumuk ikiondoka siku yako moja tu dhahaba ba'duka sehemu katika wewe imekushaondoka nayo kwa hiyo wewe ni masiku tu kadhaa kila siku ikigeuka ikija nyingine ndio hivyo ambavyo wewe unaondoka unasonga unakabili kwa Allah subhanahu wa ta'ala inma anta ayyamun wewe ni siku tu kadhaa siku yako moja tu ikiondoka imeondoka sehemu katika uhai wako sehemu katika maisha yako sehemu katika wewe imekusha kwenda Hasan al-Basri huyu pia amezungumza maneno mengine akasema ibn adam ewe binadamu elewa ya kwamba ma min yawmin yanshaqu fajruhu hakuna siku yoyote ambayo yapasua alfajiri yake kaingia siku nyingine illa wayunadi illa siku hiyo huwa inatangaza inanadi bilisani halihi yani kwa ulimi wa hali yake siku hiyo inasema ya ibn adam ewe binadamu ana khalqun jadidun mimi siku ya leo ni kiumbe kipya leo siku ya Jumatano ni kiumbe kipya sio kama ile iliyopita nyuma ana khalqun jadidun mimi ni kiumbe mpya wa ala amalika shahidun na kiumbe mimi juu ya amali zako unazozifanya ni shahidi mimi nabeba rekodi wa kila ambacho unakisema na kila ambacho unakifanya mimi ala amalika shahidun juu ya amali zako unazozifanya mimi ni shahidi faghtanimni nitumia mimi vizuri hii ndio kila siku ikiingia asubuhi nakwambia hivyo faghtanimni nitumia mimi vizuri fa inni la a'udu ila yaum alqiyama mimi sirudi tena nikiondoka mpaka yaum alqiyama huu ndio wakati ambao Allahu jalla wa ala amekuruzuku amekupa kwa lengo la kukujaribu na kutaka uyafanye yaliyo mazuri yatakayomridhisha yeye, ili yeye aridhike, kisha ndiyo akuweke pahala ambapo utakaporidhika wewe. Tabi'i huyu aljalil Alhasanu Albasri rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, siku moja alikwenda mazikoni, alikwenda kumzika mtu فقال الحسن البصري لرجل أكسيما كمان بيام تمودا كتكونا فنزي واكي ولبفيك مكبريني ما يتي ميوكو كواجل يكوزيكو حسن البصري يكموليزا من فنزي واكي أترى لو رجع هذا إلى الدنيا لعمل صالحا nikuulize swali mwanafunzi wangu waonaje huyu tunatoka kumzika sasa hivi lau huyu kama atarudi katika dunia atayafanya yaliyo mazuri afanya amali njema qala na'am kijana yule akamwambia naam bila shaka kwa sababu siku zote kifo kisikie kwa aliyekufa fulani kafa fulani kafa ahlul ilm wanasema aliyekufa ndiye aliyeamka na aliyehai yuko usingizini bado lakini aliyekufa ndio amefesi reality ya yale yaliyokuwa anayesikia duniani sasa ndio kaamka malaika wa mauti kawaona kwa macho yake kilicho mbele yake ndio anakifesi sasa anakiona kwa hiyo walio aliyekufa ndiye aliyeamka na aliye hai bado yuko usingizini duniani Hassan al-Basri anambia mwanafunzi wake waonaje lao huyu kama atapata tena chance ya kurudi duniani huyu la amila saliha atafanya mema huyu qala naam mwanafunzi wake akamwambia ndivyo bila shaka faqala al-Hasan al-Hasan al-Basri akamwambia idha lam yakun huwa fakun anta idha lam yakun huwa fakun anta kama yeye hajapata chansi hiyo wewe uko nayo kama yeye hakuwa hivyo wewe kuwa fanya mema usisubiri mpaka daktari anasema kensa ishamaliza huyu ipo stage 4 asubiri siku ya kufa ndio uanze istighfar kitandani ndio uanze kuambia watu niombeeni dua ndio uanze kuwataka watu nifundisheni dua fulani time yako ni hii ukiwa uko hai hivi sasa prepare yourself itayarishi nafsi yako jiandae na kifo chansi ndiyo hii tulionayo ikikutoka hakuna tena chansi nyingine ya kuweza kujirekebisha kuwa tayari usije ukatiwa mikononi na Allahu Jalla wa Ala ikawa bado hujawa tayari nafasi huipati tena itakuwa umemaliza na umepoteza katika dunia